littafin nan ne mai suna waye ta ta? littafi na ɗaya wanda ruƙayya a mai nan jama'ar ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda gwagwa take cewa to mun gode sosai ya miƙe ya din bari in shiga ƙofar a jami sallama wata ta ce, Ke me rabu, ɗebo yakin nan ki ne musu ya haya su kai masa gida don ke kaɗai ba za ki iya ɗauka ba. Ya fita yana godiya ita ma gwagwan godiya take masa a tare da masa fatan alheri. Maryam ta bi a baya suka shiga ciki ba su suka haɗu da su jalla da wasu abokai shi suka rutuna suka gaida shi yayin da Maryam ta ce da Bellan su so in ci gwaggo tare suka koma kofar goggon ta ba su sako ta ce su kai wa habibin gidansu ba ta shiga kofar addaba sai ta tsaya a bakin kofar tana jiran sa. ya kai kusan minti sha biyar sannan ya fito Ganin a tsaye a wajen ya sa ya tosi yana faɗin I'm sorry ban san kina tsaye ba. Ba ta yi magana ba sai ta fara tafiya hanyar waje. Shi ma ya biyo ta a baya. Ba ta tsaya a ko'ina ba sai gindin wannan itacen da yawanci idan ya so da daddare suke zama a wajen. Ta zauna akan itacen shi ma ya nemi waje ya zauna. shi ya fara yin magana da faɗin Maryam wai menene ki da addani ji ta gabanta ya faɗi a yadda ta ce kada dai adda ta faɗi wata mummunar magana a kanta ne amma a fili sai ta ce me ka gani idan sun koyar da shi kaɗan yana sosawa sannan ya ce na lura da wani abu guda ne da ita din lokacin da na shigo kofar ta sai ta faɗi wani abu na aibatawa akan ki me kike yi mata ne ni ba na son irin haka shi yasa kwata kwata da na shiga kofar su yanzu ma saboda tafiya zan yi shi yasa ya dan yi tsaki Maryam ta lura ran shi a bace yake sosai kanta saboda ba ta son ta nuna masa ita ma ran nata yana ɓaci tace kai hakuri uncle ka san sha'anin rayuwa wani zaka ga baka ci masa ba baka sha masa ba amma haka kawai ya ji baya kaunar ka dan haka ni ban taɓa damuwa da abin da kake yi ba dan na san hasada ce ni kuma Allah ya rufa min asiri ya cicciga kansa kawai Maryam yarinya ce amma me ta san me take yi ya kawar da maganar da faɗin yau na bibbigi bakin ƙawarki saudatu Maryam ce sauran kallon inda yake tana faɗin me yi. yana ya yace ba ta cin magana ne ta cika rawar kai da azarbabi wani abu ta min ba zan faɗa miki ba ta ce ta ce kai haba dai me yasa ba za ka faɗa mu ba yana kallon ta ƙasa ƙasa a hankali yake faɗin bayan su ba sai wata rana ta ce haba dai wata rana yaushe kenan kai da za ka tafi gobe yace um mm, wata rana ba da dadewa ba ta dan bata rai tace to shi shikenan amma dai nayi fushi yana dariya yace dan Allah farki fishi na ce zan faɗa miki amma ba yanzu ba ta ɗan kalle shi tace shikenan ni ne zan ce yana dariya yace da gaske babu abin da saki ce ta ɗaga kanta alamun eh yace to shikenan a bar maganar ya dan kwantar da muryarsa yana faɗin Maryam ba na son tafiyar nan har ga Allah domin na saba da ku sosai ji ke babu daɗi musamman idan na tuna a kafin mu sake yin wani zama irin wannan sai wani ikon Allah to idan na tuna haka sai in ci tufai na babu daɗi ta ja ajiyar zuciya da ƙarfi da alama ita ma maganar tasa tana taɓa mata zuciya ta gyara zamanta a hankali sannan ta ce ce wallahi uncle Habib ni ma ce nake kamar karka tafi dan dai babu yadda sanyi ne maganar ta yi masa daɗi sosai yace mata ai wata rana idan an yi muku hutu zan zo in waki goggo in kai wasu Jamila da Sara yi musu hutu ko na wata guda ne ta dan zaro ido tana faɗin wai anya zan iya kwana biyu ban ga na ba yana hararta cikin wasa yace mata idan kin yi aure kuma ya saki da gwaggwan kunya ta kama ta saboda ba ta son maganar aure ta dinga shiga tsakanin su da Habib da sai ta ji kanta ya mata girma ba ta yi magana ba sai ta yi shiru yace ya kika yi shiru ko ba ki ci abin da nace ba ta ce to me zan ce eh dariya yace Maryam ne komai aka tambaye ki sai ki ce wai me zan ce kin san Allah ba dan kina jin tausayin gwaggwa ta zauna ita kadai ba ko idan baki gama makaranta ba da zan dauke ki ne in hada ki da su Jamila sai ku ta karatu tare a can haka kawai nake jin zuciya ta ba fita dini san ba na son tafiya in barki sai naga kamar wani abu zai faru da ke idan na tafi ta juyo da kanta ta dan rasana tana faɗin wani abu kamar yaya ganin ta tsorata da maganar shi ne shi ne ya ɗan gyara maganar tashi da faɗin no ba wai ina nufin wani abu mara kyau ba a'a ina nufin gari nake kamar wani zai iya canzawa gogo aqidarta ta ce ba za ki yi karatu ba ta saki ajiyar zuciya sannan ta ce haba uncle me yasa ko da yaushe kake son saka wa zuciyarka wani abu ne naga kun yi maganan nan da gwaggwa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kuma ka san gwaggwo in dai ba wani ikon Allah ba zai yi wuya ta canza maganar ta ka san kuwa yadda gwaggwa ta ɗauke ka shi ma yi ajiyar zuciya ya sake sannan ya ce na sani Maryam fata na a kullum shine Allah Allah ya far mana zumuncin mu har abada sai saurin cewa amin a wannan ranar Maryam da Habib har watan karfe goma da rabi suka kai na dare suna hira Habib kwata-kwata ji yake tafiyar ta fice masa a ita kuwa Maryam gari take kamar idan ya tafi ba za ta sake ganin sa ba da kyar dai suka rafi kowa yana kewar ɗan uwansa sai da Habib ya raka ta har cikin zauren gidansu sannan suka yi sallama da ya fito ma Maryam makalewa ce a cikin zauren tana hangensa har sai da ta ga ɓacewarsa. wani irin hawaye mai ɗumi ya sauka akan kumatinta wannan shi ake cewa sabo cikin wawa Yaya za ta da son Habib da ya gama shigewa cikin jinin cikinta wanda kake ganin idan babu shi tamkar rayuwarta ragaggiya ce? Haka ta dawo jiki ta shigo kofar su. Ta san gwagwa ta yi barci shi ya sa ta sa wa kofar ta su sakata. Ta shigo cikin ɗakin ko kayan cikinta ba ta iya cirewa ba. Haka nan ta a kan gadon nata. tana jin gwaggwana jin numfashi sosai ta san barcin nata yayi nisa ta ci gaba da goge hawayen da ke zubo mata a cikin zuciyarta tana faɗe shi kenan ya tafi ban sanya ya sanyi da san shi ba ta goge hawayen fuskar ta tana tunanin tun tsawon lokacin da ta fara san shi ba za ta iya cewa ga lokacin ba don lokacin da ta fara ganin su a lokacin ma ba shi ne suke yi ta ba ta taba jin tsanarsa ba sai dai ta ji yana ba ta haushi har kuma ya zuwa shiryawar su a hankali a hankali sai shi ya dinga shiga zuciyarta wanda ta riga ta san zuciyarta ta ta dauko wata abinda yafi karfinta domin ta san Habib ya fi ƙarfinta babu abin da zai yi da ita. Shiga shirginta da yake yi darajar gwaggwani da kuma yana tausaya wa maraicinta. Amma in banda wannan ita ma ta san Habib ko kallo bata ishe shi ba. Tun daga nan 'yan mata a makarantarsu waɗanda suka isa 'yan mata kuma 'ya'yan masu hali. suna mutuwar sansu amma shi ko kallo ba su ishe su ba ina ga ita da ba yar kowa ba shi yasa gaba ɗaya ya ta sa dangana da hadin aranta dan kuwa idan so cuta ne to 'yan magana suka ce haƙuri magani ne to amma daga baya irin yadda yake nuna mata tare da shishige mata yasa idan ta kallufu ta dinga ganin kamar wata rana sai furta mata abin da take son ta ci daga bakin sa sai ga shi har yau da suka rabu hakan bai samu ba wato abin da take tunani shi ba haka bane a wajen sa ya kamata a ce tun daga kalaman sa na son ta yi karatu ya kamata ta gane manufar shi za ta addu'a ubangiji ya yaye mata abin da take ci a cikin zuciyarta game da shi ya ba ta dangana Wace gari da ta tashi da safe duk in lahirin jikinta a saye yake sosai mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya